بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله akwai wani واند ابن وباح يكاو ya kawo البدع حديثي نقري ده خمسين وأن الله بارين يناج كل تافن الإمام الحاكم المستدرك حديثي ندبو تقص ده دري في أرد ثمانين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كدابيو da abu dardai da kuma huzaifatu bin yaman Allah shi kara musu yarda waɗannan sahabbai guda biyu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu darda'i da huzaifatu bin yaman kowannensu yana cewa awwalu ma tafkiduna min dinikum al-khushu abu na farko wanda za ku fara rasawa daga addinin musulunci dinnan shine tawali'u domin yau da gobe akwai lokacin da za mu rasa addinin baki ɗayansa Allah kada ka nuna mana wannan zamani waɗannan sahabbai guda biyu na annabi Muhammad da abu darda'i da fatu binul yaman suka ce abu na farko wanda za ku fara rasawa daga karantarwan annabi Muhammad abu na farko wanda za ka nema ka rasa cikin al'ummar musulmai shine tawali'u wa akhiru ma tafqiduna min dinikum salatu abu na ƙarshe wanda za ku rasa daga addininku shine sallah wa rubba musallin la fihi don haka sau da yawa za ka ga mutum yana sallah alhali ba shi da rabo a cikin sallah wa yushiku an tadkhula masjida kuma akwai tamanin nan gaba za ka ga masallaci ka shiga fala tara fihim khashi'an ba za ka samu mai tawali'u a cikinsa ba masallaci guda da za ka binciki masu sallah a cikinsa ba ka samun mai tawali'u mutum ɗaya wannan hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 543 don haka babu shakka ya tabbata a karantarwar annabi Muhammad akwai lokacin da addinin nan addinin musulunci Allah maɗaukaki zai ɗauke shi amma abu na farko da za a fara ɗaukewa kafin a ɗauke addinin baki ɗayansa shine tawali'u za ka ga mutane suna sallah alhali babu tawali'u a tare da su wannan magana babu shakka ta inganta daga bakunan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu darda'i da huzaifatu bin yaman Allah shi kara musu yarda me ake nufi da tawali'u ibnu kasir a tafsirinsa mujallar na shida shafi na ɗari da goma sha shida ya ce abin da ake nufi da tawali'u huwa sukunu wa tuma'ninatu wa tu'uda nutsuwa ta samu ga mai sallah sukuni ya samu ga mai sallah a same shi da rashin garaje yana sallan nan wato yadda annabi ya karantar da ita walwikaru wa tawabu a samu mutum yana sadaukar da kansa yana ƙasƙantar da kansa ga Allah maɗaukaki wannan shi ake ce ma tawali'u in ji ibnu kasir ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna Allah ya ji ƙanshi me ke sa mutum ya samu nutsuwa a sallah sai ya ce alhamidu alaihi alkhawfu min Allah wa muraqabatuhu abin da ke sa a samu nutsuwa a sallah shine tsoron Allah da kuma lura da cewa ana gabansa waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a samu mutum yana da tawali'u kafin ya fara sallah jama'a tawali'u da kuke ji huwa mustanidul ibadati wa du'a shine madogaran ibadar musulmi kuma shine madogaran addu'a ta musulmi idan ibadar musulmi ta rasa tawali'u wannan ibada ibadar banza ce idan addu'ar musulmi ta rasa tawali'u wannan addu'an Allah maɗaukaki bai karba ka ɗauki misali da ayar da take suratul baqara aya ta arba'in da biyar Allah ya ce wasta'inu bi sabri wa salati wasta'inu bi sabri wa salati wa inna lakabiratun ala al-khashi'in suwaye al-khashi'una alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un Allah madaukaki ya ce inu bi sabri was salati ku nemi taimakon Allah ta haƙuri da yin sallah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in kuma ita sallah din nan lalle fa tana da wahala babu masu samun ladan sallah sai masu tawali'u inji Allah madaukaki babu masu jure ma sallah sai waɗanda suke tawali'u alladina nuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suka tabbata za su haɗu da Allah mahaliccinsu wa annahum ilaihi raji'una kuma cewa ga Allah ɗin makomarsu take don haka sallar da babu tawali'u bil haƙiƙa wannan sallah ta rasa madogaro Allah shi samu gani da Allah madaukaki ya tashi bayanin annabi zakariya a suratul anbiya aya ta 90 yace wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta wa zakariya Allah ya ce ka ba su labarin annabi zakariya alaihi salam izina da rabbahu lokacin da ya dinga roƙon Allah mahaliccinsa yana ta addu'a annabin Allah me yake cewa rabbi la tazarni farda ya Allah kar ka bar ni makaɗaici ban samu haihuwa ba a rayuwata mutane an ba su ni'ima na haihuwa banda ni Allah kar ka haramta min wannan ni'ima wa anta khairul warisin ko da shike Allah kai ne mafificin masu gado tunda kowa akwai lokacin da zai bar duniya kuma duk abin da ya mallaka zai dawo hannunka amma dai ni'ima ce a samu haihuwa ni kuwa ba ni da ita Allah ka bani فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا, وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له سيمك أمسى مسا إن شاء الله مدوكك فاستجبنا له منكر بأدو أنسى ووهبنا له يحيى muka yi masa kyautan ɗa mai suna annabi Yahaya alaihi salam wa aslahna lahu zawjahu kuma muka gyara masa matarsa duk da shike ta tsufa Allah maɗaukaki ya gyara mahaifarta yadda za ta iya ɗaukan ciki me yasa Allah ya karɓi addu'an annabi Zakariya Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat saboda sun kasance suna gaggawa wajen ayyuka na alkhairi duk wani aiki na alkhairi ba a samun su a baya wa na ragaban wa rahaba kuma suna kiran mu a halin kwaɗayi suna kwaɗayin ni'imar mu wa rahaban kuma suna fargaba kada je su rasa wannan ni'ima da suke nema a wajen mu wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu tawali'u gare mu inji Allah madaukaki don haka tawali'u sharaɗi ne ga mai addu'a kuma sharaɗi ne ga mai ibada ka duba littafin ibn al-qayyim al saliki na mujallar na farko shafi na 520 ibn qayyim al-jawziya yace wa huwa qiyamul qalbi baina yaday rabbi qiyamul qalbi bayna yaday rabbi bil khudu'i wa dhulli tawali'u ita ce zuciyar bawa ta tsaya a gaban Allah tana tare da kaskanci lokacin da ka tsaya a sallah ka miƙa ma Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarka kana mai nuna kaskancin ka gaban Allah ibn al-qayyim al-jawziyya yace man lam yatma wanda ko ba a samu nutsuwan nan tare da shi ba lam yaskun ba a samun sukuni tare da shi wa man lam yaskun wanda ba a samun sukuni tare da shi a lokacin da ya tsaya sallah lam yakhsha fi ruku'ihi baka samun tawali'u a ruku'insa wala fi sujudihi haka nan sujudarsa sai ibn al-qayyim ya ce wa man lam yakhsha kana asiman asiya don haka wanda ba a same shi da tawali'u a sallarsa ba wannan mutumin yana da laifi a wajen Allah akwai tawali'u na riya ibn al-qayyim al-jawziya yace wal yahdharil muslim min al-khushu'i bir-riya'i wan-nifaq lallai musulmi ya kiyaye nuna tawali'u na riya na munafinci a lokacin da ya tsaya sallah yadda huzaifatu bin yamani yake faɗa sahabin annabi muhammad iyakum wa khushu'an nifaqi ku kiyaye tawali'u na munafinci yaya tawali'u na munafinci yake aka yi sahabin annabi muhammad tambaya faqila lahu wa ma khushu'un nifaq ƙala sai huzaifa yace an taral jasada khashi'an wal qalbu laysa bi mutum ne ya tsaya a sallah kaga jikinsa akwai alamar tawali'u alhali zuciyarsa kuma babu tawali'u in ka duba kitabun ruhi littafin ibn qayyim har yanzu shafi na 314 ibn qayyim al-jawziyya yace wa khushu'un nifa tawali'u na munafinci fa huwa halun inda takallufi iskanil jawarihi tasannu'an mutum ne ya tsaya a sallah ya tabbata ana ganinsa sa tunda wasu suna kallon shi bari yayi ƙoƙari ya gyara sallar wa mura'atan don haka za ka ga yayi sallar da kyau wa nafsuhu fil batin shabbatun tariyatun zatu shahwatin alhali cikin zuciyarsa babu wannan nutsuwa zuciyarsa tana cikin budurci yana cikin tunani hankalinsa ya koma wani wato al'amari na duniya baya wajen Allah wannan shi ake ce mata wali'u na munafinci ka tsaya sallah ka gyara sallan amma don wani yana ganin ka ba don zuciyarka tana wajen Allah maɗaukaki ba Allah shi mana kariya haka bin taimiyya shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 553 yace wal khushu fi salati tawali'u a sallah inna ma ya hasulu liman farraga qalbahu zaha tawali'un nan bai samuwa sai wanda ya ga wanda ya karkare zuciyarsa ya mai da ita ga Allah madaukaki shi kadai washtagala biha amma adaha wa atharaha ala ghairiha ya fifita sallan nan babu inda hankalinsa yake banda al'amarin sallah wa izin idin takunu rahatan lahu a wannan lokaci ne sallah take zama hutu ga shi wa qurrata ainin kama qala an sallallahu alaihi wa sallam yadda manzon Allah yake cewa wa ju'ila qurratu aini fi salati an sanya nutsuwar idanuna tana cikin sallah babu lokacin da annabi ya fi jin daɗin rayuwarsa kamar lokacin da ya yi kabbara ya tsaya a sallah in ji manzon Allah hadisin al-imam nasai yana cikin sahihul jami'i hadisi na dubu da da 3124 mecece illa ga mutumin da ba a same shi da tawali'u ba a sallar sallarsa illar ita ce illar ajral maktuba bi hasabil khushu'i ladan da ake rubuta maka a lokacin da ka tsaya sallah ana rubuta maka ladan nan ne gwargwadon tawali'un da kake da shi a sallah yawan tawali'unka yawan sallanka in ji abdullahi dan abbas laisa laka min salatika illa ma aqalta minha baka samun rabo a sallar da kai face gwargwadon hankalin da ka ba ma sallah hadisin yana cikin littafin al'imam imam abu dawo ga kuma hadisin Ammaru bin yasir wanda ya ruwaito daga annabi muhammad ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 1626 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushuruha tus'uha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha nisfuha manzon Allah yace zaka ga mutum ya tsaya a sallah wani a lokacin da ya gama sallan nan bayi samun komai face kashi ɗaya cikin goma na dadan sallan wani ya samu kashi ɗaya cikin tara wani ya samu kashi ɗaya cikin takwas wani a bashi kashi ɗaya cikin bakwai wani ya samu kashi ɗaya cikin shida wani ya samu kashi ɗaya cikin biyar wani kashi ɗaya cikin hudu wani ya samu sulusin ladan sallan wani kuma Allah yakan bashi ladan rabin sallah in ji annabi Muhammad kai dai gani kake mutane suna sallah amma gwargwadon lada da ake samu a sallah gwargwadon nutsuwar da take tare da mai sallah in ji manzon Allah don haka Ibn qayyim a cikin madariju salikin mujallar na farko shafi na 112 yace falaysat sahihatun bi itibari tarakkubi kamali maqsudiha alaiha lokacin da wannan ya tsaya sallah har ya gama sallan babu nutsuwa tare da shi yana raka'a ta biyu da zaka tambaye shi wace sura ka karanta a raka'ar farko ya manta yana fa raka'a ta biyu amma da za a masa tambaya shin a raka'ar farko wace sura ka karanta a bayan fatiha ya manta ibn al-qayyim al-jawziya yace in ka duba irin wannan sallah da aka rasa nutsuwa to bisa la'akari da kamala ta sallah shi wannan mutumin ba shi da lada wa in summiyat sahihatan bi itibari anna la na'muruhu bil i'ada ko da shike a hukunce malaman sunna sun ce sallarsa ta yi babu mai cewa ya sake amma a wajen Allah ba shi da lada a kan wannan sallah don haka ya yi aikin banza jama'a haɗari ne mai girma ga mutumin da ke sallah babu tawali'u saboda muhimmancinsa ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da addu'a ta musamman ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2769 da sahihu muslim hadisi na 4899 yana sahihu sunan abi hadisin abu huraira da abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha ya allah ina neman tsarinka game da sharrin zuciyar da babu tawali'u a cikinta duk abin da ka ji annabi ya yi rikon addu'a a kansa yana da kyau ka lura wannan abin yana da muhimmanci a ce ka yi sallah ka gama babu lada a kan sallah ka ga wannan aikin banza ne akwai buƙatar mutum ya riko da addu'a saboda Allah maɗaukaki ya masa kariya da irin wannan hali abubuwa guda biyu ne da farko mu mai da hankali a lokacin da muke tsayawa sallah sannan na biyu mu yi riko da addu'a irin ta annabi Muhammad yadda manzon Allah yake roƙon Allah ya masa tsari daga samun zuciyar da babu tawali'u a cikinta haka nan yake kamata gare mu mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك wannan ita ce nasihar mu ga 'yan uwa a wannan rana ta asabar takwas ga watan safar hijira na da shekara 1431 daidai da ishirin uku ga watan ɗaya shekara ta 2010 a walimar auren walima ta auren malam Yusuf da Fatima a wannan gari na Suleja barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair a duba sahihul jami'i sagir hadisi na da biyu. akwai hadisin al Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawatin da Allah ta'ala salloli guda biyar ne Allah ya farlanta su akan musulmi man ahsana hunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kyautata alwala a lokacin sallolin nan guda biyar wa sallahunna Ya yayi sallolin nan a daidai lokacin da ya shigo a daidai shigowar lokaci wa atamma ruku'ahunna a lokacin da ya tsaya sallah ya cika ruku'i wa hunna ya cika tawali'un da ake nema a same shi da shi wanda duk ya kiyaye salloli guda biyar in ji annabi Muhammad kafin ka yi kowace sallah ka kyautata alwalayen da annabi ya karantar ka yi sallan a daidai shigan lokaci ka cika ruku'in sallah sujudin sallah aka same ka da tawali'u in ji manzon Allah kana lahu alallahi ahadun to wannan mutumin ya samu wani alkawari a wajen Allah an yaghfira lahu zai masa gafara wa an yudkhilahu aljanna kuma Allah zai shigar da shi gidan aljanna wanda duk ya kula da sallolin nan guda biyar ya yi su akan lokaci ya kiyaye alwala yadda annabi ya karantar wannan mutumin yana tare da alwashin samun gafaran Allah maɗaukaki annabi ya ce wa mallam ya fa'al wanda ko bai yi sallah kamar haka ɗin nan ba falaisa lahu alallahi ahadun ba shi da wani alkawari a wajen Allah don haka sallan nan ba sharaɗi ba ne Allah ya karɓa in sha a gafara lahu in Allah ya ga dama a lahira sai ya gafarta masa wa in sha a azabahu in ko Allah ya ga dama sai ya masa azaba Allah shi mana kariya ashe a same ka da tawali'u wani sababi ne da ke sa ka samu gafarar Allah kamar yadda ya zo a suratul ahzabi إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah madaukake a suratul ahzab aya ta 35 yace innal muslimina wal muslimati lallai musulmai maza da mata wal mu'minina wal mu'minati masu imani maza da mata wal qanitina wal qanitati masu biyayya ga Allah maza da mata was sadiqina was sadiqati da masu gaskiya su ma maza da mata wasabirina wasabirati da masu haƙuri mazansu da matansu wal khashi'ina wal khashi'ati sai Allah ya ce da masu tawali'u mazansu da matansu wal mutasaddiqina wal masu sadaka maza da mata wasa'imina wasa'imati masu kulawa da azumi mazansu da matansu wal hafizina furujahum wal hafizati da masu tsare al'auransu maza da mata wa zakirin Allah kasiran wa masu yawaita zikirin Allah mazansu da matansu a abdallahu lahum magfiratan Allah ya musu tanadin wata gafara wa ajiran da wani lada mai girma ya dace da hadisin manzon Allah wanda duk ya tsaya sallah aka same shi da tawali'u kana lahu alallahi ahdun an yaghfira lahu annabi ya ce alkawari ne Allah ya yi a cikin alkur'ani zai masa gafara dalilin samun gafaran Allah saboda sallarka an same ta da tawali'u annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya ta al'imamu muslim yana cewa ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun babu wani mutum musulmi da lokacin sallan farilla zai yi fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata alwala wa khushu'aha a same shi da tawali'u da Allah ya wajabta wa ruku'aha a samu ya kyautata ruku'in wannan sallah illa kanat kafaratan lahu lima qablaha min az-zunubi face wannan sallah a dalilin ta Allah madaukaki ya gafarta masa zunubin da suka gabace shi malam yu'ti kabira matukar bai aikata wani babban laifi ba akwai riwaya ta al-imamu muslim da kuma al'imamun nasa'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawabba'a wanda ya kyautata alwala fa ahsana alwudu'a thumma salla raka'atayn sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu yuqbilu alaihima bi qalbihi wa wajhihi ya gabatar da zuciyarsa a sallan nan da fuskarsa <clears throat> wato la yuhaddisu fihi ma nafsahu har ya gama wannan sallah ba a samu yana ma zuciyarsa wani taɗi ba baya wani tunani banda tunanin girman Allah maɗaukaki ya yi wannan sallah raka'o'i biyu ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gofir lahu ma taqaddama min zambihi a dalilin haka Allah zai gafarta masa zunubinsa da ya gabata a wata riwaya manzon Allah ya ce illa wajabat lahul janna face gidan aljanna tana wajaba gare shi wannan yana cikin alkur'ani a farkon suratul mu'minuna Allah ya ce qad aflahal mu'minun masu imani sun ci nasara inji Allah su waye allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke tawali'u a cikin sallan su yace wallazina wallazina hum anil lagwi mu'ridun waɗanda ba a samun su a zancen banza wallazina hum wallazina hum lizzaka zakati fa'ilu suna da dukiya ta kai zakka suna ba da ita wallazina wallazina hum suke tsare al'auran su ba sa zina illa ala azwajihim aw ma ba sa biyan buƙata na sha'awa face ga matansu ko bayinsu wannan babu zargi a kansu faman ibtaga faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adud wanda duk ya ketara haka ya bar matarsa ko baiwa ya tafi biyan bukatarsa na sha'awar jima'i ga wata mata daban Allah ya ce waɗannan su ke ƙetare iyakokin Allah zina wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un waɗanda suke kiyaye amanar su da kuma alkawari da suka yi zina hum ala zina hum ala salawatihim yuhafizun waɗanda suke kiyaye sallolin su suna tsare dokokin da ke cikinta. ta me Allah ya ce ulaika humul warid يرثون waɗannan su ne suke gado wani irin gida ake samun gadon sa allazina kowa da ya san alfirdausu suke gadon gidan aljanna hum fiha cikinta suke dawwama wanda Allah maɗaukaki ya siffanta shi a nan Shi ne mutumin da ke samun tawali'u a sallarsa Allah Ta tabaraka wata'ala ya ce yana samun gidan aljannar firdausi kuma ya dawwama a cikinta sharaɗi la haddisu fihi ma nafsahu ka tsaya sallah ka gama ba a samu kayi wani taɗi mai ranka ba babu abin da ke zuciyarka banda tunanin girman Allah maɗaukaki wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya yi sallah a lokacin da yake jin fitsari ko a lokacin da yake jin bayan gida me yasa saboda in ka yi sallah a wannan hali ba a samun ka da tawali'u wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam amara bi taqdimi ta'ami ala salati li'annahu li'anna hadha yahulu duna al-khushu' idan lokacin sallah yayi aka kawo abinci manzon Allah ya ce ka fara cin abincin domin kada ka tsaya sallah kafin ka ci abincin tunaninka yana kwanan abinci don haka nutsuwa a sallah sharaɗi ne liqabuli salati babu sallar da za a karɓa mutuƙar babu nutsuwa a cikinta wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci shi da sahabbai fadakhala rajulun wani mutum ya shigo fasalla ya yi sallah waje alan nabiyu yarmuquhu annabi na kallonsa wa huwa yusalli mutumin yana sallah sai da ya gama sallah thumma ja'a fa sallama ala nabi ya gama sallah ya zo wajen manzon Allah ya yi masa sallama faradda alaihi salam annabi ya mayar masa da sa bayan ya amsa sallamarsa sun maƙala sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli dattijo ko ma ka sake sallah don wancan da kai bata yi ba faraja ar-rajulu mutumin ya koma fa yayi sallah ka salatihi al'ula kamar waccan dai ta farko sun maja a ilan nabiyyi fa sallama alai ya sake dawowa ya yi sallama ga annabi fa qala lahu annabi ya ce masa wa alaika salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka sake komawa ka yi wannan sallah don kuwa da kayin na yanzu ita ma ba ta yi ba faraja ar rajulu mutumin ya koma fa salla ya sake sallah karo na uku ثم جاء إلى النبي يساك داوى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يمس سلم النبي يتي وعليك الصلاة ارجع فصل فإنك لم تصلي ka sake komawa ka yi sallah don ko wannan ma da kai karo na ukun ba ta yi ba mutumin da ke yana da hankali sai ya ce ba a saka bil na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya addinin musulunci ma uhsinu gaira haza ban iya wata sallah ba in banda wadda kaga ina yi din nan fa'allimni ka koya min ya rasulullah fa qala sai annabi yace idza qumta ila salati fakabbir in ka tsaya sallah da farko kai kabbara thumma qara ma tayassara ma'aka min alquran ka lalubo ayoyin da ka iya haddacewa a alkur'ani ka karanta bayan ka karanta fatiha sun marka ka yi ruku'i hatta taquma inna raki'an sai ka nutsu a ruku'i din nan sun marfa hatta ta'tadila qa'iman sannan ka miƙe sai ka daidaito a tsaye sun masjud sannan ka yi sujuda hatta tatsuma inna sajidan sai an samu nutsuwa a sujuda din sun marfa ka ɗago kanka hatta tatsuma inna jalisan sai an samu nutsuwa a zaman da ka yi sun maf'al zalika fi salatika kulliha yanda ka ji na faɗa haka za ka yi sallar ka baki ɗaya a samu nutsuwa a cikinta. ta matuƙar babu nutsuwa jama'ar musulmi babu sallah don haka aka samu wasu dakarun musulmai daga cikin sahabban manzon Allah amru bin al-asi khalid bin al-walid sharhabil bin hasana yazid bin abi Sufiyan waɗannan sahabban guda hudu gaba ɗayansu suke cewa ra'a rasulullahi wata rana annabi ya hangi rajulan wani mutum la yatimmu ruku'ahu baya cika ruku'insa da ya sunkuya sai ya daga wa huwa yusalli fa qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace law mata haza ala halihi da dai wannan mutumin ya mutu yana irin wannan sallah mata ala gairi millati Muhammadin wannan mutum da ya mutu akan tafarkin wani mutum ba dai na annabi Muhammad ba mu ji tsoron ranar da Allah maɗaukaki yake faɗa mana a suratul furqa yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma lil mujrimin wa yaquluna hijran wa yaquluna hijran mahdura wa qadimna ila ma amilu min amalin إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ya ce yau الملائكة raunar mala'ikata ranar da suke ganin mala'iku shine ranar tashin kiyama, domin duk ɗan adam zai ga mala'ika a filin hisabi. Ranar da suke ganin mala'iku labu shira yau ma'izin lil Allah ya ce babu bishara a wannan rana ga masu laifi. duk wanda ya tashi da laifi a filin hisabi in ya ɗaga ido ya ga mala'ika hankalinsa tashi yake wa ya na hijiran mahjura suna cewa Allah ka mana tsari Allah ka yi mana garkuwa saboda ganin mala'iku sun tabbata idan cewa aka yi a musu azaba gudu ba zai tserar da su ba da kai da mala'ika wanne ya fi gudu da kai da mala'ika wanne ya fi ƙarfi Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin sai mu doshi abin da suka aikata a duniya mu tara sallolin nasu mu tara ayyukansu wuri guda Haba haba'an mansura mu mai da shi ƙura abin budarwa Allah ka saba ayyukan mu bane saboda aikin ba a yi shi daidai karantarwan annabi Muhammad ba اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك akwai abubuwa talatin da uku ga wanda ke son ya samu tawali'u a sallah dole sai ya kiyaye su baki ɗaya abubuwa guda talatin da uku don haka littafi ne guda malamai da dama sun yi magana a kansu za mu faɗi kaɗan daga ciki waɗanda suka sauwaka da ikon Allah na farko wanda duk yake son ya samu tawali'u a sallansa a lokacin da ya tsaya sallah wajibi ne ya dinga bitan ayoyin da yake karantarwa idan ruku'i yayi ya dinga bitan ma'anan kalmomin da suke fita bakinsa na zikirin Allah maɗaukaki har ya gama sallah ya zamanto tunaninsa yana kan ayoyin da suke fita bakinsa ko kuma zikirin da yake gabatarwa sai dai mu lura wala ya hasulu illa bil ilmi bi ma'ana ma ya qara'u fa yastati'u tafakkur hakan bai yiwuwa sai an yi karatu domin sai wanda ya yi karatu ne yake iya gane fassaran abin da yake faɗa abin da Allah maɗaukaki ya faɗa mana kenan a cikin alƙur'ani misali a farkon suratu sa'ad kitabun anzalnahu ilaika, mubarakun kitabun anzalnahu ilaika, mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kitabun anzalnahu ilaika wannan littafin alqur'ani mun saukar da shi ne gare ka liyadabbaru ayatihi saboda su dinga la'akari da ayoyinsa ka lura da abin da Allah maɗaukaki ya faɗa a farkon wannan sura suratu sad mun saukar da littafin alkur'ani saboda mutane su dinga la'akari da ayoyin shin kana la'akari da ayoyin wali ya zakara ulul albab kuma saboda masu hankali su dinga tunanin fassaran ayoyin yadda Allah ya faɗa a nan haka nan ya faɗa a suratul furqani aya ta saba'in da uku wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summan wa umyana wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim Allah yana yabon mutanen kwarai yace su ne waɗanda in an tunatar da su an musu wa'azi da ayoyin Allah mahaliccinsu lam yakhirru alaiha ba sa saukar da kai game da waɗannan ayoyi summan suna mai kurame wa umyanan da makafi bi ma'ana amma wa'azi ka tashi ka bari babu ruwanka da aiki da abin da aka faɗa jama'a wajibi ne mu yi ƙoƙari mu yi karatu mu san fassaran ayar alkur'ani don kuwa sanin fassaran wajibi ne wajibi ne akan kowane musulmi ya san fassaran alkur'ani me yasa saboda Allah ya faɗa maganar kuma a farkon sura duk maganar da ta zo a farkon sura tana da muhimmancin gaske kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wannan littafi mun saukar da shi ne gare ka saboda su yi la'akari da ayoyinsa mubarakun na'am littafi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab don haka yasa ibnu jarir at-tabari shine malamin farko da ya fassara littafin eh, alƙur'ani tafsiri mafi inganci ka duba tafsirinsa tafsirin al-imam tabari wanda mahmud shakir ya masa ta'aliki mujallar na farko shafi na goma ibnu jarir yake cewa inni la'ajibu ina mamaki mimman ya qara'ul qur'ana mutumin da zai karanta walam wa lam ya'lam ta'wilahu bai san fassarar shi ba wannan abin yana bani mamaki in ji malamin farko da ya fassara littafin tafsiri na Alƙur'ani, tafsiri mafi inganci ina mamakin mutumin da ke karatun Alƙur'ani bai san fassarar shi ba sai ya ce kaifa yaltabzu bi qira'atihi ya zai yi ya ji dadin karatun nashi ma domin ba ka samun daɗin Alƙur'ani sai ka san fassaran shi bare wajibi ne ka rika tunanin abin da ayar Alƙur'ani ke karantarwa <clears throat> ka ɗauki misali da hadisin da ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 68 riwaya ta ibn hibban aqa yana cikin tabi'ai bayan zamanin annabi muhammad wato a bayan rasuwar manzon allah A ke bada labari yace dakhaltu ana wa ubaid ibn umair da ni da wani malami ana kiransa ubaid ibn umair wata rana mun tafi gidan na aisha matar annabi muhammad Baƙala ibn umair da muka je muka gaida ita sai ibn umair ya ce mata ya ke ummal mu'minin haddisina bi a'jabi shay'in ra'aytihi min rasulillah mun zo ne ki ba mu labarin abu mafi ban mamaki wanda kika gani game da halin annabi Muhammad ki ba mu labari abu mafi ban mamaki tunda ke matarsa ce me kika taba gani annabi ya yi wanda ya baki mamaki faɗin wannan magana ke da wuya a ƙa'u ya ce fa bakat sai ta fashe da kuka na na Aisha bayan ta yi kuka wa ƙalar ta ce to zan ba ku labarin abu mafi ban mamaki da na gani game da halin annabi Muhammad. Kama lailatan minan layali wata rana da daddare cikin daruruka da suka shuɗe min tare da annabi Muhammad, ranar da manzon Allah ke waje na cikin dare can muna kwance da manzon Allah a shimfiɗa guda faƙala sai ya ce ya Aisha, ni a ta'abbadu li rabbi, ki ƙyale ni in tashi in bauta ma Allah mahalicina. Ka duba adalci na annabi Muhammad. kafin ya tashi ibada cikin dare tahajjudi qiyamul layl sai da ya nemi izinin matarsa saboda tana da hakki a kan shi ki kyale ne in tashi in bauta ma Allah mahalicci na Aisha ta ce ni kuwa sai na bashi amsa na ce wallahi inni la uhibbu qurbaka wallahi ya rasulullah ina son kusantar ka bani son abin da zai sa ka nisanci jikina wa uhibbu ma yasurruka sannan waje guda ina son duk abin da zai faranta maka rai ba na son ka nisanci jikina sannan kuma ina son duk abin da zai kwantar da hankalinka tunda ibadar kake so na baka dama ka tashi kai sallar ka ya rasulullah fa kama manzon Allah sai ya miƙe fatatahhara ya tafi yayi tsarki sun kama yayi alwalar alwalarsa ya kama sallah lokacin da ya tsaya sallah falam yazal yabki bai gushe ba yana kuka hatta balla hijrahu sai da ya jika cinyarsa da hawaye summa baka ya dinga kuka falam yazal yabki bai gushe ba yana kuka lokacin da ya yi sujuda hatta ballal arda sai da ƙasar da ya sujuda a kansa ta jike yana cikin wannan hali ni ko kallonsa nake in ji aisha ina ta kallon ibadar annabi Muhammad. Ana kan wannan hali waje a Bilalun sai ga Bilalu ya taho, wa yu'azzinuhu bi salati saboda ya sanar da shi lokacin sallah ya yi. Bi ma'ana lokacin sallar asubahi yi. Bilal ya shigo, mara ahu ya biki, lokacin da ya ga irin wannan kuka da annabi Muhammad yake yi, ƙara sai ya ce, Ya Rasulallah, ta biki hazal buka, kake irin wannan kuka? wa qad ghafara Allahu laka ma min zambika wa ma ta'akhkhar baya ga cewa Allah ya gafarta maka abin da ya gabata kuma ya gafarta ma zunubin da ya gabata da wanda ya jinkirta Kala sai annabi ya ce afala akunu abdan shakura idan Allah ya min gafara ai ya kamata in zan bawa mai godiya laqad nazalat alayya laylata laylata ayatin wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dare da muke ciki Allah ya saukar min da wasu ayoyi kai kaiton wanda ya karanta su bai yi tunani game da fassararsu ba ya saukar min da ayoyi da suke ƙarshen suratu ala imran إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض للي cikin halittan samai da ƙasa waqtilafil layli wan nahari saba wanda dare yake yini yazo yini ya tafi dare yazo la'ayatin li'ulil albab abubuwan lura ne ga masu hankali yau da gobe sai Allah su waye suke la'akari da wannan alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke zikirin Allah matsokaki, suna tuna girman Allah a lokacin da suke tsaye suna zikirin Allah a zaune suna zikirin Allah ala junubihim lokacin da suka kwanta wa في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا suna tunani game da halittan sammai da ƙasa sai su ce ya Allah mun tabbata baka halicci wannan saboda banza ba akwai hikima wajen halittan sammai da ƙasa subhanaka faqina azaban nar tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ka mana tsari game da azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaito kaito ga wanda ke karantawa amma bai yi tunani game da abin da ayoyin na suke faɗa ba Allahumma ارزقنا qalban khashi'an خاضعا zalilan bayna yadayka. don haka ka'ida ta farko ga wanda ke son ya samu tawali'u malamai sun ce wajibi ne ya je makaranta ya yi karatu domin baka samun cikakken tawali'u sai an same ka da ilimi kana sanin fassaran abin da ke fita bakinka imma ayar alkur'ani ko addu'o'i waɗanda annabi Muhammad ya karantar da su duk zikirin da za ka yi ya zamanto kana tunanin ma'anarsa da fassararsa ayar da kake karantawa ya zama kana tunanin ma'anarta to duk wanda ya riko da haka insha Allahu zai samu tawali'u da ake buƙatar mai ibada ya samu na biyu ka riƙa tuna mutuwa a lokacin da ka tsaya sallah in ji in ji annabi Muhammad wanda ke son ya samu tawali'u a sallarsa ya rika tunanin mutuwa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1421 sahihul jami'i sagir hadisi na 849 annabi ya ce uzkuril mauta fi salatika ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka fa innar rajula idza zakara al-mauta fi salatihi lahariyun an yuhsina salatahu idan mutum zai tuna mutuwa a lokacin da ya tsaya yana sallah annabi ya ce to fa akwai fatan wannan mutum zai yi sallar da kyau wa salli salata rajulin la yazunnu annahu yusalli gairaha in ka tashi sallah kai sallah irin ta mutumin da bai tunanin zai sake yin wata sallah a bayan wannan a kullum ka tsaya sallah ka dinga tunanin babu mamaki Allah ya amshi ranka kafin lokacin sallah ta gaba wanda duk yake haka to babu shakka zai samu nutsuwa a sallarsa shi yasa annabi ya ma'ayu abu ayyub ansari wasiya mai masaukinsa shi ya bawa annabi masauki a lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina hadisin yana cikin al-musnad littafin al-imamu ahmad sahihul jami'i sagir hadisi na 742 annabi ya ce ma abu ayubal ansari idza qumta fi salatika in ka tsaya sallah fasalli salata muwaddi'in kai sallah ta mai ban kwana da duniya wasiyar manzon Allah ga Abu Ayyub al-Ansari in ka tsaya sallah to sallan nan da za ka yi ka rika yin sallah ta mai ban kwana da duniya don kuwa babu mamaki sallar gaba ba za ta samu kana da rai ba don haka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar da 22 shafi na 606 yake cewa fa huwa al-ijtihadu fi dab'i ma yushghilu qalba min tafakkuri al-insani fi ma la ya'nihi abinda ake nufi in ka tsaya sallah kayi iya kokarin ka ka tura duk wani tunani wanda zai shagaltar da zuciyarka ya raba ka da tunanin girman Allah madaukaki to idan mutum ya ɗauki wannan wasici da manzon Allah ya ma Abu Ayyuba yana tunanin mutuwa yana tunanin wannan ita ce sallarsa ta ƙarshe akwai fatan wannan mutumin a same shi da tawali'u a cikin sallarsa na uku an ya alama an Allah yujibuhu fi salatihi a lokacin da ka tsaya sallah ka rika tunanin babu wanda ke gabanka sai Allah wanda duk ya kiyaye wannan babu shakka zai samu nutsuwa da ake fatar mai sallah ya samu saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim hadisi na biyar ana son in ka tsaya sallah ya zamanto tunaninka shi ne Allah ke gaban ka kalallahu ta'ala annabi ya ce Allah madaukaki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana rabi nawa ne rabin amfanin sallan na bawana ne idan ka tsaya sallah to ita wannan sallah kuna raba ta gida biyu kai da Allah maɗaukaki rabi amfaninka ne rabi kuma na Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wali abdi ma sa'ala sannan idan an gama sallan abinda bawa na ya roƙe ni duka zan bashi fa'iza ƙalal abdu a lokacin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ƙalallahu take sai Allah ya ce Hamida hamidani abdi bawa na yayi yabo gare ni wa idza qala in yace ar-rahmanir ta'ala sai Allah madaukaki yace afna alayya abdi yace maliki yawmiddin mai iko a ranar hisabi qala sai yace majjadani abdi na ya girmama ni in ka alhamdulillahi kayi godiya in ka ce yabo kake ma Allah in maliki kana girmama Allah tabaraka wa ta'ala kana tabbatar da cewa a ranar hisabi babu mai iko sai shi kadai wa qala marratan a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fawwada ilayya abdi bawana ya mika al'amari baki ɗaya gare ni fa'iza ƙala idan bawana ya ce, Iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kuma taimakonka muke nema ya Allah, ƙala sai yace ce, Haza baini wa baina abdi, to wannan bukata ce da take tsakanina da bawana wali abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawana abin da duk yake roƙo fa idza qala in yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala sai Allah yace haza li abdi wannan bukatar bawana ne wannan bukata ce ta bawana wali abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawana bukatarsa zan biya mar bukatarsa abin da ya roƙa ɗin nan zai samu kaga wannan yana gwada maka in ka tsaya sallah ganawa kake kai da Allah tabaraka wa ta'ala wa yanbaghi ijlalu hadhihi al-mukhataba ya kamata a samu kana girmama wannan ganawar da kake da Allah mahaliccinka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗa hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1538 inna ahadakum idza qama yusalli annabi ya ce idan ɗayanku ya miƙe yana sallah fa inna ma yunaji rabbahu ai yana ganawa ne da Allah mahaliccinsa falyanzur kaifa yunajihi sai mutum ya duba wace irin ganawa yayi kaga kai da kanka zaka hukunta ɗazu kayi sallah ka gama shin wace irin ganawa kai kai da Allah maɗaukaki an samu nutsuwa a sallar shin zuciyarka tana wajen Allah ko kuwa a'a wata rana annabi ya hangi wani mutum ya ba'asu bi lihiyatihi fi salatihi yana sallah amma ya kama gemunsa ya ja nan ya ja can faƙada sai annabi ya ce law khasha'a qalbu haza la khasha'at jawarihuhu da dai zuciyar wannan mutumin ta samu nutsuwa da gaɓuɓɓan jikinsa ma sun nutsu saboda zuciya ita ce uwar jiki da dai an samu nutsuwa a zuciyarsa to dole za a samu gaɓuɓɓansa sama akwai nutsuwa ka tsaya sallah ka so nan ka matsa da hulanka ka gyara babu mamaki yayi naɗi ya kunce rawanin ya naɗa. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ruku'i yana zikiri yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari ya Allah na yi ruku'i ne domin ka kuma na yi imani da kai kuma na miƙa al'amari na baki ɗaya gare ka sha'alaka sam'i kunne na ya yi tawali'u gare ka wa basari ido na ya yi tawali'u gare ka zuciyata babu komai a cikin cikinta banda tunaninka kunnuwa na ba su sauraron komai sai maganar ka gani na bai la'akari da komai banda ikonka me yasa annabi ke wannan zikiri a ruku'i saboda ya karantar da mu muhimmancin tawali'u a sallah Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari اللهم qalban khashi'an khabi'an zalilan ذليلا yadayka Na hudu mutum ya ringa neman tsarin Allah idan tunani ya zo zuciyansa duk lokacin da ka tsaya sallah sai tunani ya zo maka zuciya tun da kai ɗan adam ne babu makawa hakan zai auku duk wanda ke tunani a duk wanda ke tsayawa a sallah dole a same shi da tunani na al'amura na duniya amma in tunanin ya zo abin da ake so da kai ka yi ƙoƙarin tun kuɗa wannan tunanin ka yi ƙoƙarin ya kashe ɗan za ka iya cin nasara karka ce ba zai yiwu ba domin akwai mutane da suke ganin bayyuwa a tsaya a yi sallah ba tare da an yi wasu tunani ba Allah ya ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah alladhina kafaru walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قطع الطريق عليه سيشي دن ya zo ya tsare hanyar saboda kar ya barka ka ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn taimiyya majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 608 wali hadha ƙila li ba'd salaf cikin magabatan ƙwarai, an gaya ma wani malami aka ce masa innal yahuda wa nasara yaqulun yahudawa da nasara suna cewa la nuwaswisu mu kam in mun tsaya ibada ba mu samun wasi, yaya musulmai suke cewa in sun tsaya ibada suna samun wasu wasi yahudawa da nasara in sun tsaya ibadar da suke yi ba sa samun wasu wasi a zuciyarsu amma me yasa ake samun musulmi da wasu wasi in ya tsaya a sallah an yi irin wannan tambaya ga wani cikin magabatan kwarai ka duba majmu'u fatawa na Shekul Islam mujallar na 22 shafi na 608 ne sai malamin ya ba da amsa ya ce eh kwarai kuwa wa ma yasna'u shaytanu bil baitil kharif me shaidan zai yi da rusasshen gida idan shaidan yana neman gida ai gida mai kyau zai nema ko ba wanda ya rushe ba yahudawa da nasara gidajensu kufayi ne yaushe shaidan zai tafi neman alheri a wurin don haka inda shaidan yake tafiya shi ne wajen musulmi don shi ya tabbatar yana ibadarsa domin Allah to don haka shaidan babu wanda yake fitina face musulmi a lokacin da ya tsaya sallah ibnul qayyim al-jawziyya a cikin al-wabil shafi na talatin da shida ya ce wal abdu kamafi fi salati a lokacin da ka tsaya sallah gara shaitanu minhu a wannan lokaci shaidan yana kyashinka yana maka hasada me yasa fa innahu qad qama fi a'zami maqamin saboda ka tsaya a wani matsayi wanda ya fi daraja a duniya wani matsayi ne ya fi daraja shine lokacin da ka tsaya sallah wa aqrabihi kuma matsayin da ya fi kusantar Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci shedan yana hassada yana ƙyashin ibadar da zaka yi an yi kokari an umarce shi ya yi sujuda ya ya yi sujuda amma ga shi kai yanzu an umarce ka da sujuda ka tsaya za ka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala sujuda wannan abu yana damun shaidan don haka sai ya yi ta ƙoƙarin ya ga cewa ya sa ma wasu wasi a cikin sallar ka Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallar na 22 shafi na 610 yake cewa inna ba'd salafi dhukira lahu rajulun annahu dafana malan wa qad nasiya mawdi'ahu an taho an samu wani malami aka ce masa gafarta malam ina da dukiya na binne ta a wani guri amma na manta inda na binne ya zan yi in gane wannan gurin da na binne dukiyan nan wa sai malamin ya ce masa kun fa salli ka tashi ka kama sallah ka gani faƙama wannan mutumin sai ya miƙe ya yi alwala ya kama sallah yana tsayawa sallan nan sai shaidan ya kawo masa tunanin inda ya binne dukiyarsa fa zakara lahu fa qila lahu min aina alimta zalika aka ce wa malamin to gafarta malam ya aka yi ka gane wannan hikima mutum ne fa yake da dukiyarsa dukiyar da kansa ya binne ta a wani guri daga baya ya manta inda ya binne malam ya za a yi mu gane inda dukiyar nan take sai malamin ya ce ka tashi ka kama sallah za ka gane in na yi sallah zan gane ya ce kwarai kuwa ya yi alwala ya tsaya ya yi kabbara ya fara sallah sai shaidan ya samar tunani inda ya binne kudin malam ya ka gane wannan hikima yadda zan yi in gane abin da na manta in tsaya sallah shaidan zai min tunanin abin sai ya ce alimtu anna shaytana la yada'ahu fi salati hatta yudhkirahu bima yashghaluhu na sani shaidan ba zai bashi ya tsaya a sallan nan saboda ya samu damar kusantar Allah ba bari ya sa masa tunanin abin da zai raba shi da khushu'i abin da zai raba shi da tawali'u sai ya kawo mar tunanin inda ya binne dukiyarsa wala ahamma indahu min zikri mawdi'ad dafn lakin al-abd al-kayyis yajtahidu kamal al-huburi ma'a kamali fi'l baqiyati mamur sai dai idan mutum yana da hankali a lokacin da ya tsaya sallah to kokari yake ya kusanci Allah ba tunanin duniyarsa ba don haka shedan kullum kokari yake ya jefa ma tunani in ka tsaya sallah me maganinsa annabi ya karantar da mu akwai wani sahabinsa da ake kiran shi Usman bin Abil Asi ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yace masa ya rasulullah inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya shaytan ya shiga tsakanina da sallata in na tsaya sallah bai bari na sai ya sa min tunani daban-daban ya rikitar min da karatun sallah har in manta wace sura nake ciki ko wace aya na karanta Baƙala sai manzon Allah ya ce zaka shaytanun yuqalu lahu khanzab wannan wani shaytan ne da ake kiransa khanzab sunansa kenan fa'ida a ahsastahu idan ka tsaya sallah sai ka ji alamar wannan shaiɗanin ya taho maka yana so ya sa maka tunani da wasu wasi fa billahi minhu sai ka nemi tsarin Allah madaukaki bi ma'ana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim watfil ala yasarika salatan yi tofi ta hagunka sau uku in kayi haka Allah zai raba ka da shi Usman bin Abil As yace fa fa'altu zalika sai na aikata abin da manzon Allah ya faɗa min fa azhabahu Allahu anni sai Allah ya raba ni da wannan waswasin don haka malamai suke cewa babu maganin waswasi a sallah kamar abin da annabi ya karantar dinnan idan waswasi ya zo maka ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofi ta hagunka sau uku hadisin yana sahihu muslim akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda yake gwada cewa shedan yana iya yin fiye da haka ga mutum in ya tsaya a sallah an zo an tambayi manzon Allah anir rajulu yukhayyalu ilaihi fi salatihi annahu ahdasa wa lam yuhdis ya rasulullah mutum ne ya tsaya sallah sai tunani ya ringa zuwa masa a zuciya ai yayi hutu alwalasa ta warware alhali kuma bai yi ba annabi yace fa idza wajada ahadukum zalika idan ɗayanku ku yana sallah sai yana tunanin ai alwalarsa ta warware fala yansarifanna hatta yasma sauta zalika bi uzunihi kada ɗayanku ku ya bar sallan sai in ya ji ƙaran hutun nan da kunnuwarsa au ya ji da riha zalika bi anfihi ko ko ya samu ƙarni da hancinsa bi ma'ana ya ji ƙarni ko ya ji ƙaran fitan hutun to wannan lokacin ne zai bar sallah amma dan kawai tunani ka yi hutu manzon Allah ya ce karka bari wannan shine halin salafu salih magabatan kwarai yadda annabi ya karantar hakanan suke kokarin aiki da shi su tsaya sallah da khushu da tawali'u sannan irin zikirin da manzon Allah ke karantar da mu shi suke riko da shi ka duba ta'zimu qadar salat juz'i na farko shafi na 188 mujahid almajirin abdullahi bin abbas yake cewa kana idza qama ahaduhum yusalli sahabban annabi Muhammad saboda tsananin kulawa da sallah idan ɗayansu ya tsaya zai yi sallah mujahid baya cikin sahabbai almajiri ne na sahabban annabi Muhammad tabi'i ne amma yana cewa mu da muka yi zamani da sahabbai mun ga abin mamaki idan sahabi ya tsaya zai yi sallah yahabur rahman yana tsananta tsoron Allah maɗaukaki. an ya shudda basarhu ila shay'in an ya shudda basarhu ila shay'in bayyuwa kaga ya kallaci wani abu aw fitu ko kuwa kaga ya waiga aw yuqallibul hasa ko ko yana zaune kaga yana motsi da tsakuwa na gaban shi aw ya'bathu bi shay'in ko yana wasa da wani abu aw yuhaddisu nafsahu min sha'ani dunya ko ko ka samu yana taɗa ma ransa wani al'amari na rayuwar duniya illa nasiyan sai dai fa a halin mantuwa ma dama fi salatihi matukar ya tsaya ne a sallah wannan ita ce siffar sallah ta sahabban annabi Muhammad idan sahabi ya tsaya zai yi sallah baka gani yana kallace kallace baka gani yana watsa da hannunsa ko kuma yana wasa da wani abu ko ka samu yana tunanin wani abu na al'amarin duniya sai fa halin mantuwa tunda mantuwa tana samun kowane ɗan adam sayyiduna ali in ka duba wannan littafin ta'azimu qadari salat sayyiduna ali bin abi talib idan ahdarati salat idan sallah ta zo malamai suke cewa ya tazalzalu girgiza jikinsa ke yi yana kaduwa jikinsa ɓari yake idan lokacin sallah ya yi kafin a fara sallah duna ali wa ya talawwana wajhuhu fuskarsa ta canza ka gan shi ya shiga tashin hankali wata rana wani ya tambaye shi ya ce duna ali ya amiran na me yasa babu lokacin da kake samun tashin hankali sai lokacin da zaka fara sallah sai ya ce ka san dalili ya ce a'a ya ce to dalili saboda جاء وقت أمانة وقت أمانة أرضها الله على السماوات wannan yace a wallahi waqtu amanatin arabaha Allah ala samawati sallan nan da kake gani lokaci ne na karɓan amanar da Allah ya gindaya ta ga sama inda yake cewa inna aradna al ta ala samawati inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات Ali الله غفورا رحيما سيدنا علي يجي جاء وقت أمانة أربها الله على السماوات abin da ya sa ga hankali na yana tashi idan lokacin sallah ya yi saboda lokacin da Allah ya gindaya amana ga sammai da ƙasa kenan. wannan sallah da kake gani amana ce inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha mun gindaya amanan nan ga sammai da ƙasa da duwatsu suka ki ɗauka wa ashfaqna minha sun ji tsoro wa hamalaha al-insanu amma fa dan adam ya ɗauka innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance mai yawan zalunci da kuma jahilci li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati lalle Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata wal mushrikina wal mushrikati da kafirai maza da mata masu shirka da Allah madaukaki wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minati kuma Allah zai yafe wa masu imani maza da mata kurakurai da suka yi a duniya wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai ne ga bayi sallah amana ce Allah ya dora ta ga bayi don haka wannan amana tana da girma sama fataki ɗaukan amanan da ƙasa da duwatsu ɗan adam ya ɗauka ashe ko lokacin sallar nan in yayi dole hankali na ya tashi wannan ita ce sallah ta sahabban annabi muhammad اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 605 Sheikhul Islam ya kawo maganar Sa'ad bin Mu'az Sa'adu bin Mu'azu yana cikin sahabban annabi muhammad Ya ce fiye salatu salin Sa'adu bin Mu'azu sahabin manzon Allah ya ce ina da hali guda uku laukuntu Fisa fi sa'iri hawali, kunu fi hinna laukuntu ana ana akwai wasu halin kirki guda uku da na tabbata ina yi da dai a ce sauran halayya na na duniya haka nake kamar yanda nake a cikin halayya uku din nan yace kai da na zama ni ne ni ne ni ne bai faɗi abin ba yana nufin da na ji daɗi akwai lokuta uku waɗanda na tabbata ina kyautata al'amarina sa'ad bin mu'azu sahabin annabi muhammad yace idza kuntu fi salati yace idan na tsaya zan yi sallah la uhaddithu nafsi bi ma ana fihi ba na saka wani tunani a zuciya na banda tunanin sallan da nake yi ya ce wannan hali ne mai kyau wanda na tabbata ina da shi na biyu <clears throat> wa idza sami'tu min rasulillahi hadisan da zaran an gaya min wani hadisi na manzon Allah na ji wani hadisin annabi Muhammad maganar da manzon Allah yayi la yaqa'u fi qalbi raibun annahu alhaq shakka ba ta shiga zuciya na wannan maganar gaskiya ce annabi bai taɓa faɗan wata magana na samu shakka a kanta ba yace kaga wannan abu ne mai kyau sai ya ce wa idza kuntu fi jinaza idan an yi mutuwa ina cikin jama'an da aka tafi bin gawa lokacin da muke tafiya jana'izan nan lam uhaddis nafsi bi ghairi ma taqulu wa yuqalu laha raina baya tunanin komai face abin da ake gaya wa mamacin nan da kuma abin da shi mamacin yake faɗa me ake gaya wa mamaci kuma me mamaci yake faɗa wannan shine kaɗai tunani na lokacin da za a je makabarta ya ce waɗannan abubuwa guda uku ina ma a ce haka rayuwa ta baki ɗaya take sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da bakinsa yake faɗa idza kuntu fi salati la uhaddisu nafsi bi ghairi ma ana fihi in dai na tsaya sallah babu wani tunani da nake yi banda al'amari na sallah haka ake son musulmi yayi yayi koyi da sahabban annabi Muhammad saboda sun yi riko da sunnar manzon Allah na biyar in ka tsaya sallah ka bar waiwaye saboda hadisin Abu Zarri al gifari radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ce la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan ala al-abdi wa huwa fi salatihi lokacin da bawa ya tsaya yana sallah Allah yana fuskantansa bai gushewa yana fuskantar sa malam yaltafit matukar bai waiwaya ba fa'izal tafata da zaran ka waiga in sarrafa anhu shi kenan ka rabu da Allah in ji annabi Muhammad yana sahihu sunan abi Dawud ashe lokacin da ka tsaya sallah Allah ta baraka wa ta'ala shi ke gabanka don haka ka bar waiwaye kana waiga kanka a cikin sallah domin kana waigawa to shi kenan ganawar da kake da Allah tabaraka wa ta'ala albarkan da ke cikinta ya ragu to amma iblis ya ɗauki alkawari a suratul araf ba zai ba ɗan adam ba ƙala fa bima agwaitani ƙala fa bima agwaitani la aq'udanna lahum siratakal almustaqim bi tsaya nan ba thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم أجمعين لأم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Shedan ya yi alkawari ƙala ya ce, Fabi ma a gawaita ne, ya Allah ina rantsuwa da hallaka ni da kai din nan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim wannan tafarkin naka madaidaici zan je in tsuguna a kansa ba zan bar bayinka su bi shi ba tafarkin nan naka madaidaici as-siratal mustaqim wanda kake son bayi su bi shi duk wata hanya ta ibada to zan bi kan wannan hanya in tsuguna in zauna ina jiran mai binta sai na hana shi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan na yi alkawari zan zo ma ‘yan adam ta damansu wa min khalfihim da bayansu ai ta gabansu wa min khalfihim da bayansu wa an aimanihim damansu wa an shama'ilihim da hagunsu gabas da yamma kudu da arewa shedan zai yi kokarin zuwa gare ka wala tajidu aksarahum shakire kuma ba za ka samu mafi yawan mutane suna gode ma ni'imar ka ba qala sai Allah ya ce ukhruj minha ka fita daga gidan aljanna laman eh, madhura kana abin zargi kuma wanda aka kore shi laman tabi aka minhum wanda ya bi ka daga cikin mutane la'amla anna jahannama minkum ajma'in na yi alkawari zan cika wutar jahannama da ku baki ɗayanku da kai da waɗanda suka bi ka shedan ba zai bar ɗan adam ba duk wata hanyar da ɗan adam zai bi ya samu tsira shedan zai yi ƙoƙarin raba mutum da ita aka tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. game da waiwaye da mutum ke yi a cikin sallah ɗin nan hadisin yana sahihul bukhari qala sai annabi yace huwa ikhtilasun yakhtalifu yakhtalifu shaytanu min salati al-abdi sata ne shedan yake yi daga sallar bawa yana ta satan rabo da kake samu a sallar ka har dai a wayi gari baka da wani lada a cikinta ibnul qayyim a cikin alwabilus sayyib yake cewa wa mislu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw qalbihi wanda ke waiwaye a sallarsa imma da idanunsa ko kuma da zuciyarsa misalinsa matsalu rajulin istad'ahu sultan fa auqafahu bayna yadayhi kamar mutum ne sarkin garin su ya kira shi ku kirawa ne da ya taho gashi a gaban sarki wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu sarkin gari yana magana da shi wa huwa fi khilali zalika a lokacin da yake ganawa da sarkin garin sa ta dama guda ɗaya don akwai waɗanda suke miƙa yatsun guda biyu da na dama da na hagu kuskure ne ka miƙa yatsa ka ta dama manuniya wa yarmi bi basarihi ilaiha annabi yana wato kallansa yana jefa kallansa daidai kan yatsa shi lokacin da ya zauna zaman don haka in ka zauna zamantahiya tahiya kallanka ya zamanto yana kan yatsarka kuma ka tabbata kana motsa yatsar ka wannan ita ce fahimta mafi inganci don ku ta dace da hadisin manzon Allah akwai riwaya wa ashara bis sababa wa lam yujawiz basaruhu isharatahu annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin al-imam abu dawud da al-imam ahmad aka ce yana ishara da yatsarsa manuniya in yana tahiya sannan idanunsa ba sa gushewa ya ɗin nan da yake nunawa babu kyau musulmi yana sallah idanunsa suna wani waje in ban da wajaje biyu ɗin nan magana da ibn al-qayyim al-jawzi yayi a cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafin 293 yake cewa wannan shine abin da ake son musulmi ya kula da shi ka rika kallon wajen ka in ka zauna zaman tahiya ka rika kallon yatsar da kake motsawa amma mutum ya rufe idonsa wai don fatan ya samu tawali'u wannan babu kyau a sunnatu adamul igma sunna ita ce karka rufe idanunka wannan ba ta farki ne na manzon Allah ba ibada ce ta ahlul kitabi mutum ya rufe idanunsa lokacin da zai yi ibada illa iza da atil haja sai dai fa in wata larura ce ta sa za ka yi hakan abinda ake so ka rika kallon wajen sujudarka in ko kana hiya ka rika kallon yatsarka wannan ita ce sunnar annabi Muhammad kuma ka ringa motsa yatsa ka guda ɗaya ta dama manuniya ɗin nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahiya ashaddu ala shaitan min alhadid wannan yatsar da kake motsawa zafin da shaidan yake ji yafi na guduman karfe ashe dukan shaidan kake yi idan kana motsa yatsan to amma shedan din sai ya yi kokari ya jefa ma wasu malamai tunanin ai wannan ya saba ma sunnar manzon Allah saboda haka su a ganin su in ka zauna sallah in kana tahiya kar ka motsa yatsan ka batta a tsaye kaga wannan guduma da ake dukan shedan da shi an raba ka da shi ka rika motsa yatsan ka in kana tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace lahiya ashaddu ala shaytan min al hadid rawahu al imam ahmad bi sanadin hasan kama fi eh, sifati salatin nabi ka duba sifatu salatin nabi shafi na tara akwai littafi da ake kiransa al rabbani li sa'adati ya mujallad na hudu shafi na goma sha biyar yake cewa innal isharata bi sababa inda tashahudi lis sala ashaddu ala shaytan min ad-darbi bil hadid abinda ake nufi motsa yatsar da kake yin nan kaman dukan shedan kake yi sannan zafin da yake ji yafi na guduma li'annaha tudhakkiru al-abda bi wahdaniyati Allah ta'ala saboda a lokacin da kake motsa yatsan yana tuna maka cewa Allah ɗaya ne wal ikhlasu fil ibada yana tuna maka ka tsarkake zuciyarka a lokacin ibada wa hadha a'zamu shay'in yakrahuhu shaytan wannan kuwa shine mafi girman abin da shaydan bai so shaydan bai son a samu kana kadaita Allah bai son a samu kana ikhlasi kana tsarkake ibadarka ga Allah madaukaki yake cewa kana sahaba ridwanullahi alaihim ridwanullahi alaihim na bidhalika saboda muhimmancin motsa yatsa a sallah har wasiya sahabbai suke ma juna ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 9732 mujallal na goma shafi na 381 bi sanadin hasanin kana ashabun nabi ya'khudhu ba'dhum ala ba'd ya'ani al-isharatu bil asbu'i fi du'a sahabbai har wasiya suke ma juna wane kana kulawa da motsa yatsa a tahiya din nan ko zai ce ina kulawa da shi to alura kar a bari fa wasiya suke ma juna sahabban annabi Muhammad don haka yana da muhimmancin gaske malaman sunna suka ce yana daga cikin abubuwan da in mutum ya rike su babu shakka Allah maɗaukaki zai ba shi daman nutsuwa a sallah sannan na takwas ka rika maimaita aya inda hali musamman a sallar dare in ka tashi nafila cikin dare to ana son ka rika maimaita aya kuma ko da a sallah ta farilla din babu laifi don ka maimaita aya maimaita ayan nan yana sa wa mutum wato samun khushu bi ma'ana at-tawali'u a cikin sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka hadisi ya tabbata babu shakka riwaya ta ibnu eh, abi ibnu khuzaima da kuma al-imamu ahmad a cikin al-musnad shi ma hadisin yana cikin sifatu salatin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam salla lailatan faƙara a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha annabi yayi ƙiyamun laili da aya ɗaya rak tsawon dare da ita yake ruku'i yayi sujuda da ita bi ma'ana babu wata aya illa wannan ita kawai yake karantawa yayi ibadarsa da ita ayar da take suratul ma'ida in tu'azzibhum fa innahum ibaduka in tu'azzibhum fa innahum ibaduka وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن كاموس عذابا باينك يا الله وإن تغفر لهم إنك كاغافر تاموس فإنك أنت العزيز الحكيم lalle kai ne mabuwayi kai ne mai hikima maganar da annabi isa yake faɗa ma Allah a ranar tashin kiyama lokacin da Allah ke masa tambaya kai ka ce ma kiristoci su rika bautanka da gyatumarka ya ce babu ban faɗa ba ya Allah kai ka sani in na faɗa ka sani in ka musu azaba bayinka ne in ka gafarta musu saboda wannan laifi da suka yi fa innaka hakim shine annabi Muhammad ya ɗauki wannan aya yana karanta ta a cikin dare ba shi da wata ayan da ke tsayuwa a wannan dare in ban da wannan aya yana ta maimaita ta har ya gama qiyamul layl ka duba at-tizkar fi afdalil azkar littafin al-imam al-qurtubi shafi na 125 ya kawo labarin magabata da suka yi koyi da annabi a irin wannan sunna yake cewa qatada bin nu'man sahabin annabi Muhammad qatadat bin nu'man yayi tsayuwan dare baya karanta wata sura in ban da kulhuwa yuraddiduha yana maimaita ta la yazidu alaiha wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito da kuma al-imam ahmad a cikin al-musnad qatada bin nu'man sahabin annabi muhammad ne babu laifi don ka tashi cikin dare ka yi ƙiyamun laili in ma da wata sura ita kaɗai ko kuma wata aya ka dinga maimaita ta manzon Allah ya yi haka yana sawa mutum tawali'u babu shakka akwai wani malami da ake kiransa sa'id bin ubaidi ta'i yace sami'tu sa'id ibn jubair ya ummuhum fi shahri ramadan naji tabi'i da ake kiransa sa'id bin jubair yana cikin manyan tabi'ai Allah ya ji kanshi yayi limancin qiyamu ramadan a cikin watan azumi yace na ji shi wa huwa yuraddidu hadhihi al-aya yana maimaita ayoyi da suke suratu gafir yana ta maimaita su kuma tabi'i ne wannan yasa kaga yanzu haka akwai malamai da dama waɗanda in suna qiyamu ramadan sukan maimaita aya su ta maimaita ta saboda raya sunnar annabi Muhammad سعيد بن جبير ينا ميميت آيوي نصورة غافر دق آية تسبع عند بيو الذين كذبوا بالكتاب الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يعملون في الحميم في الحميم ثم في النار يسجرون وبيت ميميتا الذين كذبوا بالكتاب وبما بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون سيد بن جبير يدنك ميميت ودن آيوي نصورة غافر الذين كذبوا بالكتاب ودن سكي قرية للتافن الله wa bima arsalna bihi rusulana suna ƙaryata saƙonnin da muka aiko manzanninmu da shi fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani a ranar tashin kiyama izil aglalu fi a anaqihim lokacin da ake sa musu anaqihim lokacin da ake sa musu ankwa a wuyansu wasalasilu a sa musu sarƙa a ɗaure su yushabuna ana fisgansu fil hamimi a jefa su cikin tafasasshen wuta ruwa thumma fi nari sannan a sanya su a cikin wuta na ana babbaka su Allah shi mana kariya sa'id ibn jubair yana ta maimaita waɗannan ayoyi saboda suna da tada hankalin mai imani haka nan alqasim ya ba da labari ya ce ra'aitu sa'id ibn jubairin qama laila yusalli na ga sa'id ibn jubair tabi'i ya tsaya tsawon dare yana karanta aya ta 281 na suratul baqara yace faradda da habi ba'an wa 20 marra sai da ya maimaita ayan nan sau 20 da yan kai yana ta maimaitawa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yawman turja'una fihi ila ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله كيا يا رانا دا اكي ميدا كو غا الله مدوكاكي ku kiyaye wannan rana rana ita hisabi kuma tuwaffa kullu nafsi ranar da ake cika ma kowane rai ma kasabat abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna ba a cutansu ku ji tsoron haɗuwanku da Allah a wannan rana ya dinga maimaita wannan aya ya ce na ji shi yana ƙiyamun layl sai da ya karanta ta sau ishirin da wani abu me yasa suke haka saboda la'akari da abin da ke cikin waɗannan ayoyi don kayi haka babu laifi yana sanya maka tawali'u kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta 108 kul aminu bihi aw la tu'minu aminu bihi aw la tu'minu innal ladina yu'minuna innal ladina utul ilma min qabli idha yutla alaihim افغان يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Allah maɗaukaki ya ce kul aminu bihi ka ce ku yi imani da alƙur'ani aw la tu'minu ko ma kar ku yi imanin da alƙur'ani ko dai ku yi imanin ko kar ku yi ba ku amfanar kowa ba ku cutar da wani in na utul ilma waɗanda aka ba su ilimi min qablihi kafin zuwan Alƙur'ani, misali idza yutla alaihim in an karanta musu ya yakhruna lil azqani sujjada suna faɗuwa akan haƙoɓinsu suna sujjada wa yaquluna suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinmu in kana wa'adu rabbina na maf'ula lalle alkawarin Allah mahaliccinmu mai aukuwa ne wato abu ne mai tabbata duk abin da Allah ya faɗa wa ya lil azqani sujjada suna eh, wa lil azqani yabkun suna faduwa suna kuka wa yaziduhum khushu'a yana ƙara musu tawali'u ashe karatun alqur'ani yana ƙara wa mutum tawali'u don haka yasa maimaita ayoyi a lokacin da mutum yake sallah bai saba ma sunnar annabi Muhammad ba اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك sannan التفاؤل مع الآيات في قيام الليل ta tara. kana son ka samu tawali'u lokacin da kake qiyamul layli in cikin dare ne idan ka karanta wata aya da ake maganar a yi addu'a to ka yi addu'a in ka karanta ayar da ake bukatan tasbihi ka yi tasbihi in ji huzaifa ya ce sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam za ta laila wata rana na yi sallah da annabi muhammad ya ƙara'u mutarassila annabi yana karatunsa a sake idan marrabi bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza rabi bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaza idan annabi yazo zo wuce wata aya an ce sabbi hisma rabbikal a'ala sai ya ce subhana rabbiyal a'ala kafin ya wuce wa idza marra bi su'alin idan ya wuce wata aya da ake bukatan ayi addu'a sa'ala kafin ya ci gaba da karatun annabi sai ya dakata ya roki bukatarsa wa idza marra bi ta'awuzin idan ya wuce wata aya da ake neman tsari ta'awwaza manzon Allah sai ya nemi tsarin kafin ya ci gaba hadisin yana sahihu muslim a wata riwaya ce sallaitu ma'a rasulillahi laila nayi sallah tare da manzon Allah a wani dare Fakana kana idza marra bi ayati rahma idan annabi ya zo wuce wata aya da take maganan wata rahama ta Allah ba zai ƙetare wannan ayan ba sa'alafa ce ya roki Allah ya bashi wannan rahama wa idza marra bi ayati azabin in ya zo wuce wata aya da take magana akan azabar Allah ta'awwaza sai ya nemi tsari daga azabar Allah kafin ya wuce wa idza marra bi ayatin fiha tanzihul lillah idan ya zo wuce wata aya da ake bukatan a tsarkake sunan Allah sabbaha sai annabi Muhammad yayi tasbihi ka duba ta'azimu qadri salati mujallal na farko shafi na 327 na goma cikin talatin da uku. in za ka yi karatu a sallah ka dinga yin aya ɗaɗɗaya kar ka ringa karatun gardi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyakan a numfashi ɗaya ya gama fatiha to duk mai irin wannan sallah ba shi da tawali'u ya saba ma sunnar annabi muhammad ka tsaya sallah to ka ringa karanta aya qira'atuka takunu ayatan ayatan wa zalika ad'a lil fahmi wat tadabbur wa hiya sunnatun nabi ummu salama ta ce annabi muhammad in ya tsaya sallah ka duba irwa'ul galil mujallar na biyu shafi na sittin hadisin al abu dawud da al-imamu tirmizi hadisi ingantacce in annabi zai karanta fatiha sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أم سلمة تتي يقطئ قراءته آية آية manzon Allah yana datsa a karatunsa aya ɗaɗɗaya wata riwaya ummu salama ta ce ya yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin summa ya sai ya tsaya saboda ta koya mana ar-rahmanir rahim ummu salama tace summa yaqifu sai ya tsaya kaga yadda matan annabi suke karantar da mu sunnar manzon Allah mun karanta matsaloli guda goma an ce min lokaci yayi cikin talatin da uku babu mamaki wani lokaci a ji sauran Allahu akbar Allah saka malam alhairi tambaya guda biyu wanda mata daga cikin gida suka aika suka ce malam shin yin girki ga ainihin mata ga mazajen su wajibi ne yin girki ga mace yin girki ga matar aure shin wajibi ne babu shakka wajibi ne wajibi ne matar aure ta yi girki wa mijinta da 'ya'yanta da mutanen gida duka wajibi ne wanda duk ya ce ba wajibi ba babu shakka ya yi kuskure ka duba adabu zafaf za ka ga ƙarin bayani a ciki akwai wata tambaya? sa'an nan kuma yin wanki ga ainihin mai gida ya matsayin shi shi ma shin za ta yi ma mai gidanta wanki? Eh. to idan ta yi masa hidima wannan babu laifi amma girki daban wanki daban babu laifi don ta yi masa hidima ko shi ya yi mata yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake taimakon iyalansa da hidima sannan su ma suna masa amma ba a cewa sharaɗi ne na zaman aure sai ta yi wa mijinta wanki su kenan ah, ina jin tambayoyin sun kare Allah shi sa albarka ma wannan aure da aka yi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم